لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. upoznaj islam upoznaj svoga poslanika ja vali Bog poslanika men aslama jaslam wa bil jannati aglam osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. Upoznajmo svoga poslanika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala Allah, gospodaru svjetova, salavat se na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vi slušate radio Naba 107.2 FM. 062-215-541 je naš kontakt telefon. Možete večeras biti aktivni tako što ćete slati vaše pitanje putem SMS-a na već spomenuti broj telefona. Sinoć smo već najavili ko će biti predavač i temu smo najavili.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 Hajde da pokušamo upoznati našeg Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao muža, da vidimo kako se obhodio prema svojim ženama. Hajde da poznamo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao oca pa da vidimo kako se obhodio prema svojoj čerci Fatimi. Kako se obhodio prema unučadima Hasanu i Huseinu. Kako se obhodio prema djeci Allah poslanih sallallahu alejhi wa sallam je opisan od strane uzvišenog Allaha azza wa jal wa innaka la'ala khuluqin azim doista si o Muhammed sallallahu alejhi wa sallam na najvećem stupnju morala i jeste tako zaista je mi se dočimo Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam bio na najvećem stupnju morala i čestitosti a kako i ne bi bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tom najvećem stupnju kada ga je opisala njegova žena Aisha radijallahu ta'ala anha kan khuluqul Qur'an da je njegov ahlak njegov moral bio u stvari Kur'an i zaista Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio Kur'an koji hoda po ovoj zemlji Zato što je praktično u svojim dijelima i u svojim riječima, u svom obhođenju prema ljudima, u svom obhođenju prema svojoj porodici, primijenio Kur'an u praksu. Zašto je bitno? Zašto je bitno da progovorimo o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i njegovim odnosima i relacijama unutar porodice, pogotovo unutar njegovih žena jer zapamtimo draga moja braćo i tine sestre čovjek tu ne može glumiti ne može čovjek staviti masku ispred svoje žene ispred svoje djece možemo glumiti moral i poštenje i čestitost na ulici možemo glumiti ljudima na radnom mjestu možemo glumiti prijateljima možemo to raditi na drugim javnim mjestima, ali kada čovjek dođe u svoju kuću, gdje najviše provodi u osnovi vremen, onda tada nestaje te maske, nestaje laži i čovjek se pokazuje onaka kakav on zaista jeste. Oto da su žene Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bile najbolji poznavaoci ličnosti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogotovo je to velik ispit za čovjeka kada ima priliku da bude na položaju, jer čovjek je po, na položaju u svojoj kući. Ima mogućnost da nam tretira, ima mogućnost da po, da vrijeđa, ima mogućnost da ponižava, ima mogućnost da govori razne ružne riječi, ima mogućnost da čini nasilje u svojoj kući prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, jer on je gazda, on je čovjek, on je muško, on je čvrsta ruka. Ali kada čovjek u takvoj situaciji bude, pa se savlada i postupi na najljepši način prema svojoj rodbini, prema svojoj familiji, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, to zaista se doši da je taj čovjek na velikom stepenu morala, da je taj čovjek opisan najljepšim osobinama. Oto da je Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam najuspješnije je prošao na tom ispitu, jer su ga njegove žene najbolje poznavale i one su prenijele najljepše riječi i najljepša sjećanja i najljepše trenutke o našem dragom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zato je bitno da progovorimo o Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na ovakav jedan način. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عندما بك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليلا ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد Pogledajmo, draga moja braća i sine i sestru islamu, što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Hajrukum li ehlihi wa ana hajrukum li ehli. Najbolji od vas je onaj koji se najbolje obhodi prema svojoj porodici. A ja se najbolje obhodim prema svojoj porodici. Ovo je hadis bilježi imam i tirmizi u svome sunenu. U komentaru tirmizinu sunena spominje se da se pod porodicom u pomenutom hadisu podrazumijeva žena, djeca i rodbina. Što znači da se Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam na najljepši mogući način obhodio prema svojoj ženi. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam na najbolji način se odnosio prema svojoj rodbini i prema svojoj djeci. Zato dobrota čovjeka jeste u dobrom i lijepom obhođenju prema svojoj porodici, prema svojoj familiji. Pogledajte što kaže Allahu poslanik sallallahu u drugom hadisu, koga bilježi ima Mahmed u svom musnedu. Akmalu mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Najpotpunijeg imana, najpotpunijeg vjerovanja jesu oni ljudi, oni vjernici koji se opišu sa najljepšim osobinama morala što imaš bolji ahlak, što imaš ljepši moral, znaj, dragi brate i cijenjena sestro, da je to dokaz tvog ispravnog i potpunog vjerovanja. Zato mi kažemo, ne možemo vjerovanje razdvojiti od ahlaka, od ponašanja. Ponašanje je vjer, jednako vjerovanje. Pa kad vidiš čovjeka da je, ima ružne riječi, znaj da je problem sa njegovim imanom. Kad vidiš čovjeka da griješi u dijelima, znaj da ima manjkavosti, krnjavosti i fališnosti u njegovom vjerovanju. Jer ne može se desiti da čovjek, vjernik, potpunog imana ružno govori. Nije Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem bio la'an, nije proklinjao, nije bio šetan, onaj koji je vrijeđao, koji je psovao. Ne. Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem nije takav bio. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ekmel mu'minina imana, ahsanu khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim khuluqa. A najbolji od vas jesu oni koji se na najljepši način obhode prema svojim porodicama, to jest prema svojim ženama. Zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem na mnogo mjesta i u mnogo na, u mnogim situacijama i u mnogim prilikama oporučivao ashabima da se lijepo i na najljepši način obhode prema svojim ženama. Došao je hadis koga bilježi imam Bukharija u svome sahihu od Esveda koji kaže Sa'atu Aishete ma kanem nabiju sallallahu alaihi wa sallam jasno fi bejtihi. Kaže, pitao sam Aishu radi Allahu ta'ala anha Šta je to radio Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam u svojoj kući? Ovo je bila praksa tabiina. Ovo je bila praksa ashaba da gledaju šta je to radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svakoj situaciji pa da bi mogli uzeti Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za uzor. Pa je pitao šta je to radio, šta je to sunnet? Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kući. Pa je odgovorila Ajša, kane je fi minati ahlihi. Tani, في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة kaže Aisha radi Allahu ta'ala anha odgovarajući na ovo posljednjeno pitanje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je radio uobičajene kućne poslove podrazumijevala je po tim Aisha da je potpomagao svoju porodicu potpomagao je svoje žene pa kada bi nastupio nastupilo vrijeme namazu otišao bi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem na namaz u džamiju. Došla je predaja i kaže Aisha radi Allahu talana. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi se šalio sa nama, sa ženama, ali kada bi čuo riječi Allahu akbar, kada bi čuo ezan, kao da nas više nije poznavao, apsolutno. Pogledajte. Zato je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu vjernike, da ih njova, njihove žene i djeca i njihovi imenci ne odvraćaju od zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali vratimo se na ahlak Allahu poslanika sallallahu alejhi u kući. Što znači da je pomagao svoju porodicu. Danas mnogi ljudi ako bi pomogli svojoj ženi da operu posuđe ili da postavi sofru zajedno sa njom, smatrali bi da je to manjkavost i da je to krnjavost i da je to gubljenje autoriteta kod porodice, kod žene ili kod djeteta. Ali nažalost Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to tako gledao kako mi to danas gledamo. Smatrao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to od dobročinstva koji Allah subhanu wa ta'ala naredio nama vjernicima wa ashiru hunna bil ma'ruf i obhodite se sa ženama na najljepši mogući način što podrazumijeva lijepo obhođenje u riječima lijepo obhođenje u našim dijelima došla je druga predaja od Ahmeda koji kaže da je Orve radi Allahu ta'ala anhu upitao Allahu poslanika upitao Aniš radi Allahu ta'ala anha ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته šta je to radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svojoj kući pa je odgovorila je hitu se ubahu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem znao štiti svoju odjeću sam svojim rukama. Nije sramota, dragi moji brate, da nosiš zakrpljenu odjeću, ali je sramota da nosiš poderanu. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je svojom rukom znao zakrpati svoju odjeću. U jaksifu na lehu. I znao je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem popraviti svoju papuću ako bi se pokvarila ili očistiti i tako dalje. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je radi običajne stvari koje radi čovjek sa svojom ženom. To je bio odgovor Aisha radi Allahu ta'ala po pitanju ahlaka, po pitanju morala, po pitanju načina obhođenja i komunikacije Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa svojim ženama. الرحمن فوزي وانشراحي لي ينادي معلنا بل في صياحي فزت يا قومي بجرح من جراحي هذه مهر لجنات وحوري ورضا الرحمن فوزي وانشراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا رضا الرحمن آذن بالرواحي لجنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se na najbolji mogući način obhodio prema svojoj porodici, prema svojim ženama. Zato što je svoj moral, svoj ahlak, svoj čud, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zasnivao na uputama iz Kur'ana. Znao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrlo dobro šta kaže uzvišni Allah azza wa jalla: "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا kaže Allah subhanahu wa ta'ala i na najlepši način se obhodite prema svojim ženama činite im dobročinstvo kao što smo rekli u riječima, u dijelima pa čak i ako se desi da u određenom trenutku možda zamrzite svoje žene ili se desi nešto u vašim srcima vid odbojnosti prema njima. Jer možda baš u tome što vi doživite u određenom trenutku neku odbojnost prema vašim ženama, možda baš Allah subhanahu wa ta'ala u tome da da mnogo dobro. Kažu komentatori ovog kuranskog ajeta, možda Allah subhanahu wa ta'ala iz takvog braka da, pa da ti ta žena koju u određenom trenutku možda zamrziš ili osjetiš neku nelagodu prema njoj ili odbojnost, može ti Allah da u toj ženi hajr, pa ti ona rodi dijete koje će ti biti od koristi i pomoć i na dunjaluku i na ahiretu. Pa s obzirom da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao što na ređu uzvišnje Allah za uđeru, to je primjenio. Od lijepog obhođenja Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema svojim ženama, navešimo primjer. Slučaj, Aisha radi Allahu ta'ala anha koja kaže سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن نحمل الرحم kaže jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ta, čak natjecao u trčanju sa mnom. To je bilo onda kada još nisam bila debela, kaže Aisha. Tu sam još bila mršava. ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك فدrugi put Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se natjecao sa Ajšom, ali ovaj put Ajša je bila debela, već otromila kao žena, pa je ovoga puta nju pobjedio Allah poslanik svoj sallam rekao ši hadihi vidilk, ovo je sad za ono, Ova pobjeda je za onu tvoju pobjedu. Želio je reći jedan jedan. Na ovakav način Allah poslanih sallallahu alihi wasallam je želio unijeti sreću, unijeti radost u srce svoje žene. Dragi moji brate i sestro, ako znaš da kaže Allah poslanih sallallahu alihi wasallam o tebe sunuke fi veđi ahijika sadaka, da je osmije tvome bratu sadaka, šta je tek onda po pitanju tvog osmiha prema tvojoj ženi? Šta je tek onda po pitanju tvog osmiha prema tvome djetetu? Šta je tek onda po pitanju unošenja sreće i zadovoljstva u odnosu na tvoju rodbinu, na tvoje roditelje i tako dalje? To je bio Allah poslanim sallallahu wa sallam. Na ovakav način nam je Allah poslanim sallallahu wa sallam pokazao put kojim vjernici koji njega slijede trebaju ići. Hajde da navedemo drugi primjer. Da vidimo kako je to shvatao Allah poslanik Allahu alaihi ve sellem relaciju sa svojim sa svojom ženom u ovom slučaju Aishom radi Allahu ta'ala anha. Jedne prilike došla je jedna skupina iz skupina Habešija koji su izvodili neke igre koje nisu bile poznate među ashabima u Medini i to u džami Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao na vrata kući Aiši radi Allahu ta'ala anha i zastrojo je zastrojo je Aišu svojim obrtačem a ona je kako je došlo u jednoj predaji, znala nasloniti svoje lice uz lice Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako priljubivši se uz njega i iza njega gledala šta ova skupina ljudi radi u džani. Mnogi od nas ne bi dopustili na ovakav jedan način sebi ne bi dopustili sebi da se spusti na ovakav jedan nivo na koji se spusti Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam prema svojoj ženi. Došla je predaja da je čak Aisha stala na poslanika koji je legao i da bi gledala kroz prozor preko njega na takav jedan način. Pa ako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao najodabranije biće kao najljubomornije biće prema svojim ženama, obhodio se na ovakav lijep način. Razmisli, dragi brate, malo i ja i ti o svojim relacijama i u svom obhođenju prema našim porodicama. منك الرضا الرضا منك الرضا منك الرضا فجد ولائي ما لي سوى أعتى بجودك موئلني فلئن رددت فمن سواك دواء Poštovani slušatelj, tačno je minut do 21 sat. Vi slušate radio na 107.2 FM u toku je ciklus emisija upoznaje svoga poslanika sallahu alihi vselem. Naš kontakt telefon je 062215541 062215541 Tema je jako interesantna, možete postavljati i slati pitanja. Tema je znači odnos poslanika prema svojoj porodici, a predavač je Samir Adić. يا شهيد يا شهيد يا شهيد شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد سوف تبقى في الحنان سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد هاديا لركب رمزا للفداء يا شهيد سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد هاديا لركب رمزا للفداء يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد od lijepog obhođenja Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i našeg miljenika, našeg vođe, našeg imama, jeste i primjer koga navodi Aisha radi Allahu ta'ala anha koja kaže كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب Kaže Aisha radi Allahu ta'ala anha, znala sam se napiti iz posude, bilo vode ili nešto drugo. A u tom trenutku ja sam bila u vremenu hajda, me, vremenu menstruacije. Zatim sam znala dodati tu posudu sa vodom Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a on bi namjerno, pazite dobro, stavio svoja, svoje usne, stavio svoje usne na mjesto gdje sam ja, kaže Aisha, stavila svoje usne prilikom pijenja iste posude i onda bi se sa tog istog mjesta napio. Zamislite kako se osjeća u tom trenutku Aisha koja gleda ovakav postupak svoga muža i prije svega poslanika poslanog od uzvišnjeg Allaha azze ođel nema sumnje da je ovo način i metod koji urađa plodom i unosi radost i sreću i ljubav između čovjeka i žene. Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam nije nikada pravio manu hrani. Kad god bi mu neka od žena prinijela hranu, nije pravio i nalazio mahanu. Nije kritikovao. Ako bi mu se svidjela hrana, on bi jeo, a ako ne, onda bi to ostavio. Od da kaže, također Aisha radi Allahu ta'ala anha, ma aada ta'amen qat, in ištehahu akele, wa in kerihahu terake. Kaže ona, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nikada Znači, u pretvrđenom smislu, negazija prošlog vremena, nikada se nije desilo da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukorio i napravio mahanu hrani. Ako bi mu se dopala i svidjela hrana, on bi jeo tu hranu, ako ne, onda bi samo ostavio. Pogledajte ahlaka, pogledajte morala Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A vallahi, braćo i sestre, imate ljudi i znamo nekih situacija da jadnica žena sprema hranu po dva, tri sata svome mužu, da bi on došao na večeru i onda uzio večeru i bacio joj za vrata. Gdje je ahlak, gdje je moral ljudi u odnosu na ahlak i moral Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U krajnjem slučaju cijeni trud, cijeni vrijeme, cijeni, cijeni brigu žene koja se potrudila pa makar pola sahata da ti ugodi i da ti napravi hranu. Allahu poslani sallallahu alihi ve sellem bio mnogo blag prema greškama koje bi eventualno učinila neka od njegovih žena. I bio je strpljen na tom putu jer ovaj dunjalog je mjesto iskušenja. Nije lako ga proći. Pogledajte slučaj koji govori o saburu, koji govori o blagosti Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem u određenim kritičnim trenutima. Kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, kunna mašnara Quraysh nagribu nisa. Kaže mi, Kurešije, smo imali adet, imali običaj da budemo onako, kako bi mi to rekli, gazde u kući u odnosu na svoje žene. Znalo se kod Kurešija i u Meki, kod njih ko je gazda. I tako se obhodili. Međutim, kad su došli u Medinu, zatekli su da nije takav slučaj kod Ansarija. Ipak, žene su vodile neku ulogu odnosno na ljude. Pa kaže Omer ibn Khattab radi Allahu ta'ala počele su žene, znači od Ensarija, Ensarijke, da utiču na žene koje su došle iz Muhađirluka, koje su došle iz Mekije. Pa jedne prilike sam ukorio i naružio ženu svoju. Pa mi ona počela odgovarati, počela mi protivrečiti, počela kao da se svađa sa njim, a poznati Omer po svojoj strogoći i po svojoj žestini pa joj je to zabranio. Pa mu je rekla, a zašto da mi zabranjuje da ti protuvrječim? Tako mi Allaha, žena Allaha poslanika koje se njemu odgovaraju kada se svađaju sa njim. Kaže žena Omerova, Omer u ovom trenutku, neka od njih zna ne pričati po čitav dan do noći sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Omer, pa sam se žestoko iznenadio i uzdrmao. Potresno me to što sam čuo. Zar je to zaista se desilo od strane nekih žena Allahu poslanika sa srnom? Kaže, zatim sam brzo se obukao i otišao do svoje čerke, pogledajte ashaba, kako vodi računa, da ispita situaciju, da pre, provjeri informaciju. Otišao sam do svoje čerke, do Hapsi, koja je bila žena Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i upitao je Hapsu, zar neka od vas naljuti i razljuti Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem čitav dan i ne priča sa njim do noći. Pa je rekla jeste. Pa je rekao Omer ibn Khattab radi Allahu ta'ala anhu azar je neka od vas sigurna da neće razljutiti Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga što se na nju razljuti Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zamislite situaciju da počitav dan žena se naljuti i neće da priča sa svojim mužem. Problemi, belaji, često puta se zna desiti da čovjek padne na tom ispitu koji smo, koji smo spominjali. Da pokaže svoje lice, da se spusti na nivo i da pokaže svoju slabost, da možda je kaže neku ružne riječi ili čak možda da pribjegne udarcu, da ošamari i tako dalje ali Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada ni jednu od svojih žena nije udario, a znala se dešavati takve situacije da neka od njih neće sa njim uopće da razgovara. To je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to je bio njegov ahlak, to je bio njegov moral. Ima li oni koji će shvatiti i razumjeti poruku i pouku استخفي الله قصنيك محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البغاد النائي وحماك أبغي حماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ما لي سوى أعتى بجودي بك موئد فلئن رددت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا Hajdemo malo, draga moja braća i sinje i sestre, da vidimo Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove relacije i njegove odnose sa svojom djecom.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 يؤمرون i oni ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i slušaju svaku naredbu od njega. Ovdje dolazi do izražaja čovjek kao otac da vidimo kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prošao taj ispit. Kako se obhodio prema svojoj djeci. Došlo je predaj od Aisha radi Allahu ta'ala koji kaže Ma ra'aytu ahadan kan ashbah samtan ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذها بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلست في مجلسها كاجي أنا nikoga nisam vidjela da je bio sličniji po pitanju ponašanja Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao što je bila njegova čirka Fatima. Ona mu je bila najsličnija u ponašanju i u odnosu, u obhođenju. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi, kada bi ušla Fatima kod njega u njegovu sobu, ustao je, pogledajte, dočekao je svoju čirku stojeći, ako bi sjedio, ustao bi. Ne bi dozvolio da ga zatekne njegova čirka, a on sjedi pa bi uzeo za ruku, kako to babo može prihvatiti svoju čirku toplo, za ruku. I zatim bi je poljubio i postavio bi, posadio bi je na mjesto gdje bi on sjedio. Iz počasti prema svome djetetu, dragi moji brati i sestri. Jer ako hoćeš da, da daš do znanja djetetu da ga voliš, pokaži mu to, učini od njega čovjeka, daj mu mjesto, daj mu da osjeti da on znači nešto u toj kući da Zato spominju pedagozi, islamski pedagozi, kad razgovarate sa djetetom, odnosno kad razgovarate u kući, u porodici, porazgovarajte malo i sa djetetom. Uzmite i od njega mišljenje. Ako se savjetujete sa svojom ženom, uzmite savjet mišljenje od djeteta, man kako ono bilo glupo. Ma koliko ono bilo još nedoraslo da razgovara o tom problemu, ali saslušaj ga par minuta. Jer tu ima korist djete se tada osjeća da učestvuje aktivno u problemu i da on rješava neki problem, pogotovo ako mu daš sa svojim pričom, sa svojim nastupom, sa svojim izgledom do znanja, da ti činiš, da si zainteresovan šta tom priča. I tada se osjeti djete važnim, osjeća se čovjekom, osjeća da ima svoj ponos i da ima svoju težinu. A zamislite pa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kakav je to bio odgajatelj da uzme svoju ćerku za ruku i da je posadi na mjesto gdje on sjedio. Ali a ali Fatima koja je najviše ličila svome babi od dobrog samo dolazi dobro od čistog dolazi čisto od hajra samo se je nadat hajru ona bi isto to uradila sa svojim babom, sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, ne bi ga nikada dočekala u svojoj kući sjedeći. Nije to bilo poznato za nju. Ustala bi i uhvatila bi ga za ruku i poljubila bi ga i onda bi ga posadila na mjesto na kojem je ona sjedila. Došla je druga predaja koju bilježi imam muslim od Enesa radi Allahu te Alanhu koji kaže Ma ro'ejtu ahadan kjane arhame bil ijali minu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Kaže Enes radi Allahu te Alanhu koji je bio sluga deset godina služio Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Zamislite biti u službi najboljeg, najodabranijeg, najčastnijeg, najmoralnijeg čovjeka koji kad hodao po ovoj zemaljskoj kugli toliko godina, deset godina upoznao ga je Enes radi Allahu talanhu i bio je u situaciji da je mogao da priča o poslaniku Hosana, da ga je mogao procenivati, da ga je mogao ocenivati. Šta kaže Enes radi Allahu talanhu? Ma raitu ahadan kana arhamu bil 'iyal min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nikoga nisam vidio da je bio toliko milostiv prema svojoj porodici kao što sam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je bio milostiv prema svojoj porodici. كاج أنس كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع كاج أنس دا الله بسني صلى الله عليه وسلم znao otići kod Ibrahima, svoga sina, malog djeteta, koji je bio dat na dojenje jednoj ženi u predgrađu Medine u mjesto koji se zove Alavi. Nedaleko od sami Medini, između Kuba i danas dan, to je mjesto poznato iz zna se, zove se Alali. U vremenu poslanika se nazvalo se Alali ili Alije. Pa je poslanik se nam znao otići u predgrađe Medini na Alali i mi bismo otišli sa njim, pa bi ušao u kuću u kojoj se nalazio njegov sin, kod dojilje, zatim bi ga uzio i zatim ga poljubio, zatim se vratio. Pogledajte, otišao bi samo da ga poljubi. Ipak je to vrijeme, ipak to zahtjeva trud, ipak treba otići toliko u pegaže, samo da bi vidio svoje dijete, da bi ga poljubio i nakon toga bi se vratio. Mnogi od nas smatraju gubljenjem ponosa, ako bi poljubili svoje dijete. Znam mnogo slučajeva, znamo mnogo slučajeva, gdje su pokidane relacije između djeteta i roditelja. Gdje roditelj vidi se, voli svoje dijete, ali ne zna to da pokaže. Pokidane su relacije između oca i čerke, između majke i sina, jer nemaju komunikacije, nemaju razgovora. Pogotovo kad dijete postaje veće nema više tih relacija, nema tog odnosa, nema razgovora, nema priče. Do te mjere da imate mnogo djece koje se, koja se ne sjećaju kada ih je posljednji put njihov babo ili majka poljubila. Ovdje pogotovo govorimo o ocu, jer te stvari su poznate među ljudima. Da mnogi očevi, mnogi muškarci smatraju kao vid poniženja ili manjkavosti ili krnjavosti da poljubi svoje dijete na takav jedan način. Došla je predaja koju bilje živan Buharija i muslim po ovome pitanju da je Allah poslanih sallallahu alaihi ve sellem jedne prilike poljubio Hasana ibn Alija, svoga unuka. Pa je rekao čovjek koji sve to gledao, a zvao se Lakra ibn Habis, إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم ما قبلت منهم أحدا كاجي أقرأ يا س... يا إمام دسيت روديتي إمام دسيت روديتي نكدا نيدنو أدني نيسان بليوبيو فركو الله بوصلاني صلى الله عليه وسلم بوزناتي ريتشي من لا يرحم لا يرحم كوسي نبو دي اسمي لوباو نيجي بيتي اسمي لوبانو تراغي موي برات سيسترو kako misliš da se Allah subhanu wa ta'ala smiluje na dunjaluku ako se ti ne smiluješ svome djetetu? Kako misliš da se Allah smiluje na sudnjem danu ako ti nisi milostiv prema svome djetetu? Ako ti nisi milostiv prema ostalim ljudima, irhamu men fil ardi, irhamu ku men fil sema. Kaže Allah u poslanju sallallahu alaihi wa sallam, smilujte se onima koji su na zemlji, smilujte se ljudima, smilujte se čak ovaj hadis je općenit životinjama prema svim stanovnicima na zemlji smilujte se pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima iznad nebesa a to je Allah subhanahu wa ta'ala ko se ne bude smilovao neće mu biti smilovano to je pravilo Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam i zabranjivao nasilje. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju sa pravdom. I nazvao je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala širk najveći nasilje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kutiji إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كاج الله سبحانه وتعالى يا سبي زبراني ناسي ظلم يا سبي زبراني pa nemojte vi činiti nasilje jedni drugima. Ovaj propis je općenit. Nije dozvoljeno da bilo ko čini ikome nasilje. A nema sumnje da jedna od velikog nasilja, od velikog zuloma kojeg čovjek može učiniti, nasilje prema svome djetetu. Otuda, pogledajte kako je Allah poslanik sallallahu alihi wa sallam vodio računa o pravednosti. Jer nasilje ne dolazi sa dobrim. Iz nasilja se javno mržnja. Prave se barijere i pucaju relacije i veze među ljudima. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio pravednost među djeci. A zabranio je da se čini nasilje među njima. A čini se nasilje ako se bude prema jednom postupalo dobro, a prema drugom loše. Ili ne bude se djeljivanju i udavanju ili izinačavala djeca. Oto da pogledajte sljedeći primjer koga prenosi Bezar od Enes ibn Malika radi Allahu ta'ala da je jedne prilike čovjek bio kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je tom čovjeku došao sin koga je on poljubio i posadio ga sebi na stegno na podkoljenicu na podkoljenicu i ili možemo reći u krilo ga je sebi stavio pa je nakon ovog djeteta, došla njegova čerkica. Međutim, nije poljubio, pogledajte, i posadio je ispre sebe. Nije stavio svoju čerkicu u krilo. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, Ala se uvojite bejnahum. Zašto nisi bio pravedan prema njima? Ako si jedno stavio u krilo, stavi drugo. Jedno dijete stavi na desnu stranu, a drugo posadi na lijevu. Ali nema nepravde, nema nasilja. Ako si sina poljubio, zašto nisi poljubio čerku? Ako si sina stavio u krilo, zašto nisi stavio i čerku u krilo, zašto si nju stavio da sjedi ispred tebe na tlu? Zašto? Ala sa uvoj tebe nahum. Zašto nisi bio pravedan prema njima? To je bio Allah poslani sallallahu alaihi ve sellem, koji nije dozvolio da se čini nasil ljudima. Pa kako onda neko može reći da je poslani sallallahu alaihi ve sellem zastrašivao ljude? Da je poslani sallallahu alaihi ve sellem izvor mržnje među ljudima? Kako neko može optuživati naših časnog dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa takvim gnusnim lažima? Zar poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mogao biti takav, takav koji kaže: "Suvu baina uladikum bil atiyya." Izjednačavajte i budite pravedni prema svojoj djeci kada je u pitanju davanje. Kada djeljujete, budite pravedni prema djeci. Ne može jednom djetetu ostaviti se deset dolu na zemlji muškom, a eto, čerki ne treba pa njoj ostavi dulum ili je isključi skroz iz nazirstva. Zulum, vallaha, draga moja braće i sestre. A naša je zemlja puna nasilja po tom pitanju. I čudo mnogima Allah subhanahu wa ta'ala ne izbati kosti iz te zemlje koliko su učinili nasilja i nepravde prema svojoj djeci. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike drži hudbu u svojoj džamiji i ulazi Hasan i Hussein i hodaju po džami poslanik sallallahu alaihi ve sellem prekida hudbu prekida hudbu silazi se min bere i uzima ih i kaže inni la asbiru alaihima ja se ne mogu skrpiti ne mogu se suzdržati kad ih vidim toliko je volio Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem svoju porodicu svoju djecu da je znao prekinuti hudbu, prekinuti govor, čekaju muslimani, ali Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam, živali se im beri uzima svoga, svoje unučad. Dragi moji brate i sestro, mi danas ne možemo se strpiti 5-10 minuta na akšamu i na jačiji, kada su djeca oko nas, istjeravamo iz džamije i ružimo ih. I istjeravamo na takav način djecu te im se zgadi i džamije, onda neće više da dolaze u džamiji, ne mogu od hađe ovog ili hađince one. Pogrešno. Treba djecu pozoravati, treba djecu odgaja, treba djecu smiravati, ali ne nemojmo ih istiravati iz džamije. Ako je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znao prekinuti hudbu i sijeti sa njim bere i uzeti svoju unučad, ko smo mi da zagalavimo na tuđe djete? Ko smo mi da mu omrznemo namaz, tako mi Allah snosići odgovornost pred Allahom subhanu wa ta'ala. Svako onaj ko na takav jedan način bude uzrok da dijete zamrzi džamiju, da dijete zamrzi islam, da dijete zamrzi, zamrzi džamatije u džamijama. Nasihat i lijep savjet u redu. Odgoj u redu, upozoravati na lijek način u redu, smirivati djecu treba, ali istiravati, zabranjivati, galamiti. Ne, nema niko pravo da istjerava djecu iz džamije na takav način, ali nažalost često puta možemo vidjeti namrštene ljude, namrštena lica, čim čuju da je djete tu negdje u blizini. Dragi moje brate i sestro, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem počeo da klanje jedan od namaza i bio i htio je da uči dužu suru, ali je čuo dijete kako plače, pa je skratio namaz, na koji način poče da uči suru kuhu vallahu ahad. I sažaljenja prema majci i sažaljenja prema djetetu. A zamislite situacija, vi imate ljude koji znaju čak, čak upozoriti da će prekinuti namaz ili čak i prekinuti namaz i reći da majka ta i ta izađe, iz džamije da iznese svoje dijete. S kojim pravom? Zamislite kako će se osjećati takva jedna žena kada svi u nju gledaju bulje, a ona izlazi iz džamije. Ovo je bio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa svojom djecom. Ali nije takav bio samo poslanik sallallahu alaihi wa prema svojoj djeci. Bio je i prema drugoj. Pogledajte primjer. Mahmuda ibn Rebije, poznatog ashaba. To je najmlađi ashab koji prenosi hadis kod Buharije. Kažu učenjaci da imao svega pet godina i to je donja granica koja se u pitanju godina koja se mora naći da bi čovjek mogao prenijeti hadis od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem od ashaba Mahmud ibn Rabija prenosi hadis Te je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike došao kod njegove porodice, kod njegovog babe u kuću. A on je bio na vratima. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio, uzeo je vode u usta i onda ga poprskao iz svojih usta, kako mi to se znamo često puta šaliti sa svojom djecom. I to je ostalo u sjećanju Mahmudu ibn Rebije. Taj prizor i taj postupak lijep odnos Allahu poslanika koji sam da ga je zapamtio i prenio ga je imam Buharija je zapisao taj hadis. Ovakav je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kao otac. Ovakav je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kao odgajatelj, kao pedagog. Allah, Allah, Allah, Allah. I ostalo me poštovani slušatelji još jedan kraći dio što se tiče izlaganja na večerašnju zadatu temu odnos poslanika prema svojoj porodici 062-215-541 062-215-541 je naš kontakt telefon možete postaviti vaša pitanja putem SMS-a أسألك غضباني فجأت إليك أشكو حيرتي ومأساعي من قسوة الأيام Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zaista neka salavat na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jer draga braćo ko donese salavat na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam samo jedan puta Allah na njega donese deset salavata hajde makar da zaradimo ovaj jedan sebab da kažemo alaihi salam da kažemo salavatullahi wa salamu alaihi da kažemo sallallahu alaihi wa sallam da makar to večeras, ako ništa drugo, ne zaradimo, da makar to zaradimo kod našeg uzvišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio izuzetno blag i prema drugim ljudima. Pogledajte Enes ibn Malika, dječaka koji je odrastao uz Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam služeći ga, potumažujući ga, koji čak nije dozvoljavao da poslanik sallallahu alaihi ve sellem izađe, da on nije pred njegovim vratima, gdje poslanik sallallahu alaihi nije mogao se izuti, a da mu Enes ibn Malik ne pritiči i ne uzme njegovu obuću. I niko nije volio svoga prijatelja, kao što su vodili ashabi svoga prijatelja, svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kaže Nesim Malik خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا هلا فعلت كذا كاجة نسيم مالك دست قدنا سام služio Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Tako mi Allaha nikada mi u životu nije rekao uf. Zamislite, deset godina sa čovjekom provedete i da nikad se nije naljutio da kaže, uh, niti mi je rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio? Niti mi je pak rekao, zašto nisi ovako uradio? A pa to je bio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. To ne može niko. Dragi moj brat, bez Allahove vjere, to ne može neko ko je došao tu a ne zna ni odakle je došao, ni zašto je tu niko da ide, to može samo neko ko je shvatio odgovore na ova pitanja kao što je bio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pogledajte drugog primjera pogledajte poniznosti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق به حيث شاءت هو هذه بلج إمام بخاري كاجي أنس بن مالك da bi znala neka od robinja koju možda nije uopće poznavao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam priči poslanik sa mi uzeti ga za ruku ne misli se doslovno da ga uzela za ruku jer došao je vjerodostan hadis da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije uzeo odnosno dodirnuo ženu koja mu nije bila dozvoljena žene koja mu je bila haram nikada nije dotaklo tijelo poslanika sallallahu alaihi ve sellem tu ženu. Ali bi znala doći robinja i kao za rukav ili u tom smislu, povući Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i otišla bi sa njim, kao što je došla druga predaja, da bude on posrednik između nje i njenog gospodara, njenog vlasnika. Jer bi možda neki uradila belaj, neki žijan, i nije se smjela vratiti, strahovala i ako se vrati da će je njen gospodar kazniti, njen vlasnik, pa bi znala doći uzeti Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da ide da posreduje kod njenog vlasnika. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi našao vremena da ide da jednom robinom koju uopće ne poznaje i da se zauzme kod njenog gospodara. Braćo moja i cijene sestre, pogledajmo poniznosti Pogledajmo čovjeka koji nije imao kompleksa. Pogledajmo čovjeka koji je imao za svakoga vremena. To je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je vrlo dobro znao وَمَا تَوَاضَى أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ Niko se neće poniziti. Niko se neće poniziti radi Allaha subhanahu wa ta'ala nekome. A da neće Allah uzdignuti to u čovjeka. Ako hoćeš slavu. Ako hoćeš ugled. Ako hoćeš da postigneš mjesto i na ovome i na onome svijetu ponizi se radi Allaha. Budi prost čovjek. Spusti se na nivo ljudi živi sa ljudima, živi njihove probleme. I znaj, ako se poniziš radi Allaha, Allahovim stvorenjima, Allah će tebe uzdići. Nemoj se sikirati, dragi moji brate i sestro. Molim da Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ljubav prema našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Molim da Allah azze wa da nas učini istinskim sljedbenicima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da živimo na ovom svijetu kao muslimani koji slijedi njegov sunnet i da ne umiremo nikako drugačije osim na sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي Poštovani slušatelji, završili smo sa dijelom predviđenim za temu večerašnje zadatu temu odnos poslanika prema svojoj porodici. Sada kao što smo i najavili ćemo inšao tala krenuti sa odgovorima na vaša pitanja. Prvo pitanje glasi Danas mnogi brakovi traju kratko. Šta je razlog? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu, wa rasulillah, amma ba'd. Dešavalo se među ashabima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se desi razvod braka, da se sruši porodica, da se rasturi brak i djeca i tako dalje. Ali istina sigurno manje nego što se to dešava kod nas danas. Zasigurno na prvom mjestu je naš naše udaljavanje od Allahove subhanu wa ta'ala vjere ili nedovoljno razumijevanje Allahove subhanu wa ta'ala propisa neznanje ima tu mnogo faktora mnogo uzroka vrijeme fitne vrijeme iskušenja u kojima žive naše porodice, naši brakovi, sigurno da i te kako i te kako utiče i biva uzrokom da se ljudi na kraju krajeva odluče na ovaj veliki i težak i bolan korak. Sigurno da ima tu uticaja i materijalna, odnosno veoma teška socijalna situacija u kojoj žive mnoge porodice, mnogi brakovi, gdje čovjek dođe u situaciju, usjećam se jedne prilike, gdje čovjek zaplaka i kaže mi, došao sam u situaciju da ne mogu svome djetetu kupiti čokoladu i zbog toga smatram da je bolje da se razvedem nego da da doživim ovo poniženje koje sam, u koje sam sada pao. Naravno, to nije argument. Ne želim reći da je to argument i opravdanje, ali želim s druge strane pojasniti da zaista teška ekonomska socijalna situacija u kojoj se nalazi mnoge porodice, ljudi isfrustrirani, bez nade u bolje sutra, u dugovima, u kreditima, pod stresovima, i tako dalje. Sve to proživljavaju zajedno sa svojim porodicama, sa svojim djecom, sa svojim ženama i onda na kraju, na kraju pucaju vrakovi. Kažem, mnogo je, mnogo je tu uzroka, mnogo je uzroka o čemu se može posebno govoriti na tu temu i smatramo da je poprilično ovo bitna tema da se obrati da se obradi u nekom od predavanja jer, jer zaista susućemo se, susućemo se sa ogromno velikim e, procentom razvoda brakova što je pogubno, pogubno za naše društvo i ne bi se nijugo smjel, slučaju smjelo desiti na takav način u tom procentu. Allah najbolji zna. Mnogi muževi imaju više vremena za društvo nego za svoj porodič. Nažalost i ova konstatacija je tačna. Ljudi provode vrijeme izvan kuće. Dozvoljavaju sebi nešto što zabranjuju ženama žena ne može mnoge stvari, ali ja mogu da sjedim i u kafiću, mogu da sjedim u kafani, mogu da se nalazim na mjestima ovim ili onim i tako dalje, mogu da razgovaram sa ovim osobama, sa onim i tako dalje, da se družim sa društvom kakvim ja želim, ali žena ne. Ali žena ne. To su određeni problemi također s kojima se susrećemo danas. Oto da čovjek treba da se boji Allah subhanahu wa ta'ala za sebe i za svoju ženu i da zna da će doći jedan dan kada će stati pred Allah subhanahu wa ta'ala i da će ga Allah subhanahu wa ta'ala pitati wa qifuhum innahum mas'ulun zaustavite i kaže Allah subhanahu wa ta'ala oni će biti pitani i neće čovjek otići ispred Allah azze wa dok ne bude položio račun pogotovo dok ne bude položio račun za svoju porodicu za svoju ženu i za svoju djecu ali treba savjetovati ljude, treba im pozoravati, treba žena da bude mudra, da sačuva brak, treba puno dijaloga, treba puno komunikacije, treba na razne nekakve načine da žena osmisli kako da dođe do čovjeka u takvoj jednoj situaciji i da ga pokuša koliko toliko vratiti kući. Jer dešavaju se, možemo reći, veoma teške i nezgodne situacije da ljudi petljaju, varaju, na ovakav na onakav način a sve to naravno puca na kraju krajeva po leđima porodice a na prvom mjestu po ženi a Allah najbolje zna sljedeće pitanje glasi kako da postupim sa ženom koja nije još shvatila neke stvari iz islama dragi moji brate ono što ti poporučujem a to je sabor strpi se i uvijek kažemo lako je čovjeka gurnuti u blatu ali je teško pružiti čovjeku ruku i izvući ga iz blata. Možda si i ti i ja dojuči bili u nekom blatu, pa je Allah subhanu wa ta'ala nas izvukao, pa smo počeli da gledamo na neke stvari drugačije. Pa otuda ti savjetujemo, sačuvaj brak, sačuvaj porodicu, strpi se malo, naravno, imaju neke granice, ne možemo reći ako se radi o velikim grijesima, poput možda bluda nekako ili šta ja znam, alkohola ili nekih težih grijeha koji, koji možemo naslutiti ili na takav neki način onaj, primijetiti da zbog toga zbog očuvanja porodice da kažemo hajde ne bili ne bili tako da da sve to trpimo ne ali ali u većini slučajeva radi se o situacijama gdje ženi treba vremena ili čovjeku s druge strane također treba vremena mora žena da se strpi, mora čovjek da se strpi u takvoj situaciji, ne bi li ga povukla ili on ne bi li nju povukao da neke stvari shvati i da počne počne razmišljati na sasvim jedan drugačiji način. Otuda kažemo, otuda kažemo, veoma je bitno da se, dragi moji brate, strpiš, strpiš. Moli Allah subhanu ta'ala, nemoj zaboraviti dobu jer na kraju krajeva inneke la tehdi men ahbevte walakin Allah jehdi men ješa ti ne možeš uputiti ono koga ti hoćeš nego Allah upućuje ono koga on hoće a na lijep način lijepom pričom lijepim pozivanjem, lijepim obhođenjem pozivaj u Allahu subhanu wa ta'ala vjeru nastoj na razni način da priđeš svojoj ženi, da joj pokušaš otvoriti srce, da joj pokušaš otvoriti oči od lijepih riječi, lijepih postupaka, od poklona i tako dalje, lijepog obhođenja prema njoj nastoj da pridobiješ njeno srce za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Allah najbolje zna. Koliko su porodice odgovorne za probleme koji se dešavaju u društvu i obratno koliko je društvo odgovorno za probleme u porodici? To su stvari koje su uzajemne, ali što se tiče stanovište islama, osnova je porodica. Osnova je porodica, zato ćete vidjeti koliko se kroz Kur'an, koliko se kroz sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem potencira odgoj pojedinca kao ličnosti i nakon toga formiranje porodice i odgoj same iste porodice da bi onda sutra mogli nešto da bi sutra mogli imati znači zdravu sredinu, zdravu zajednicu. Kažem, ove dvije stvari su uzajemne, ali, kao što je opće poznato, jedan organ se sastoji od ćelija ćelija društva je porodica. Zato, ako budemo imali odgojene, moralne, čestite, poštene ličnosti, imat ćemo isto tako moralne porodice. Nadat se onda sutra da ćemo sa takvim moralnim, odgojenim, poštenim porodicama moći izgraditi neko društvo. Zato je veoma bitno da izgradimo da primjenimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru koliko god možemo mi kao pojedinci koliko god možemo zatim da to prenesemo u svoje kuće i onda malo po malo malo nadat se je da će inša Allahu ta'ala i ova vjera dati onda svoje plodove u društvu a Allah najbolje zna Sveće pitanje glasi, prestao sam da klanjam, a prije sam klanjao svaki namaz. Šta mi vi preporučujete da radim, da vas Allah nagradi za trud. Dragi moji brate, veoma je teško shvatiti da čovjek nakon namaza može doći u situaciju opet da ga ostavi. Jer to je problem. To je problem. Allah poslani sallallahu alihi wa sallam se uticao od zabude nakon upute. Jer kad čovjek osjeti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, osjeti svjetlo, istine u svome srcu, da se vrati nekim starim putem vrati se unazad to je problem ali Allah subhanahu wa ta'ala prihvata te od svakoga onoga koje uradi zato preporučujem ti da ne čekaš ni jedne minute, ne minute nego ni jedne sekunde nego da se abdestiš i da nastaviš klanjati da se na, da nastaviš klanjati kao što si to radio a propuštene namaze u ovom periodu, koliko si već ostavljao da to naklanjaš, da to naklanjaš kao što je opće poznata stvar, kako i na koji način se naklanjavaju propušteni namazi. Zato zaista, brate, vodi računa o svojoj vjeri, jer nema vjere bez namaza. I zaista ne mogu shvatiti da ne možemo od 24 sata, pola sata, 45 minuta, na kraju krajeva odvojiti za pet vakata namaza. To je teme, to je stup. Možemo sada polemisati o mnogim pitanjima. Možemo polemisati i o hijabu, možemo polemisati i o ovom i onom i tako dalje. Ali ne možemo polemisati o namazu. Možemo govoriti pa alkohol, pa ovaj grije, pa onaj grije. Sve je to na jednu stranu. Ali, brate, namaz, sestro, namaz, namaz, namaz, posljednje riječi, među posljednjim riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, na namaz tu temelj, kako ćemo stati pred Allaha subhanu wa ta'ala. Evvalu ma juhase ubil abdu jeuma qiyam, as-sala. Prvo za što će biti čovjek pita na sudnim danu, prvo, dragi moji brati i sestro, namaz. Kako pa namaz bude dobar, bit će dobre i ostala djela kako je susret svoga gospodara bez namaza, onaj koji ti je dao vid, onaj koji ti je dao razum, onaj koji ti je dao zdravlje, koji u jednom trenutku moći da te usmrti, u jednom trenutku moći da te oduzme dijete, u jednom trenutku moći da te učini nesličnim čovjekom na ovom svijetu, u jednom trenutku, dragi moji braće, može ti Allah uzeti blagodat koji ti je dao od vida, od sluha, od govora i tako dalje da me kazni ili da te kazni, odakle nam pravo da ne padnemo Allahu na seždu pet puta u toku dana i noći da mu se zahvalimo po našem gospodaru koji nas je doveo na ovaj svijet iz ničega nas stvorio i održava nas u životu vallahi ne bi mogli udahnuti jedan da bez pomoći i bez moći Allaha za ođel vallahi ne bi mogli trepnuti bez njegove pomoći bez njegove snagi i odakle nam onda pravo da na takav neki način imamo odnos prema Allahu ona qadarullah haqqa qadri والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni nisu dovoljno veličali Allaha, oni nisu poznali veličinu Allaha, a Allah subhanahu wa ta'ala će staviti zemlju i nebesa, sve će staviti Allah subhanahu wa ta'ala u svoju desnicu koju ni, koja nije ničem sliča. To je Allah, to je veličina Allaha. Pa onda, pazi, moj brate, pazi, cijenjene sestro, koga griješiš i kome si nepokoran ili nepokorna. Ali Allah subhanahu wa ta'ala prima te obu svakoga, prima pokajanje, prima vraćanje i Allah subhanahu wa ta'ala se raduje te obi čovjeka više nego što se čovjek raduje onoj devi koju izgubi u pustinju na kojoj se, na kojoj se nalazi njegova hrana i voda. Zato nikada nije kasno, nikada nije kasno da se čovjek ili žena vrati, ma o kojim grijevu se radilo, ma o kojim ibadetu se radilo, čovjek nije ispunjavao, nikada nije kasno sve dok ne bude duša došla u grlo. Zato, brate i sestro, vratimo se Allahom a zvođer. Koliko je ovdje bitno društvo da bismo uskladili naš život sa islamom i e, da bi smo ustrajali u tome sve? Svakako da je veoma bitan faktor društvo vidjet ćete hadis koga bilježi imam muslim u svome sahihu u pitanju onog čovjeka koji se pokajao od onih ubistava pa mu je onaj učenjak <clears throat> rekao da ide u to i to mjesto jer tamo nalaze pobožni ljudi ovdje islam slučenici kažu da je veoma bitan faktor društvo društvo društvo je tako kako je mi moramo voditi računa o našim prijateljima o našim ličnom društvu u kakvom se mi krećemo, u kakvom se kreću društvo naša žena, naša djeca, mi sami s kim imamo relacije. To je ono o čemu mi moramo razmišljati onoliko koliko možemo. Da vidimo ko nam ulazi u kuću, da vidimo kome ćemo odlaziti u kuću, da vidimo ko su prijatelji naše djece, da vidimo šta naša djeca uči u školi. Imamo pravo da znamo šta naša djeca slušaju, ko uči našu djecu i čemu ih uči to je ono o čemu mi moramo voditi računa, gdje imamo mogućnosti, koliko, koliko su naše mogućnosti. La ju kelli fu Allahu nefsan illa usaha. Allah neće zadušiti za njegove, čovjeka i za njegove mogućnosti. Ali problem je u mogućnostima gdje imamo to, mi kaskamo. Mi ne odrađujemo posao i ne tražimo svoja prava. To je ono što se treba zamjerati ovdje našim muslimanima, bošnjacima na ovim prostorima gdje imamo mnoga prava, gdje možemo mnogo što što uraditi, imam pravo da se moja čirka neće skidati u srednjoj školi na fizičkom vaspitanju. Imam pravo, to je moje pravo, otići kod direktora, otići kod pedagoga. Otići tražiti svoje ljudska prava, ako ima pravna država. Takve neke stvari, oko tih stvari moramo voditi računa na prvom mjestu svoje porodice za koje ćemo biti pitani a društvo tako, kako je. Allah vam ta'ala, dragi brati, sa se neće pitati onome o čemu ti nemaš mogućnosti. Eh, ovo pitanje možemo odmah postaviti iza, iza ovoga kao neki nastavak, eh, mada je čovjek zakasnije, čini mi se, a možda nije, to čini odgovor. Kako da postupim prema svojoj djeci, punoljetna su, ne slušaju me, Mnoge greške sam uradio u njihovom djetinjstvu. Nisam ih odgajao u duhu islama, a uz to sve, e, uz to sam sve dopuštao. Šta da radim sada? Allah subhanahu wa ta'ala naređuje čovjeku da poziva na put svog gospodara na lijep način, na mudar način, lijepim savjetom. To je osnova. Znači, brate moj, na sve moguće lijepe načine od lijepog razgovora, dijaloga, uvijek braćo zapamtimo dobro, dijalog je veoma bitan u porodici. Priča, razgovor, komunikacija. Jer šetan prilazi čovjeku, prilazi djetetu, prilazi ženi, prilazi čovjeku. Jer šetan čim vidi hajr u kući, želi da rasturi kuću, želi da rasturi porodicu i tako dalje. Ali kad postoji dijalog, kad postoji razgovor, kad postoji ponašanje islamsko koliko toliko u kući, onda je to nešto drugo. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uvijek najveće koristio priliku da obiđe ili da sakupi sve svoje žene u jednu kuću i da razgovara i tako dalje, da večeraju zajedno. jedno. To je pravno sivnu kefir. Braćo, tu ima svoj smisao. Zašto? Da ima informaciju, da ima dijalog, da ima komunikaciju, da ne ostavi prostor šeitanu koji napada ljudi, ubacuje sve se, ubacuje fitnu i razdor među ljudima. A to razgovorom, pričom, komunikacijom nestaje. Hoću da kažem i savjetujemo ti, brate, mora se uspostaviti dijalog, razgovor između tebe i tvoje djece. Pokušaj lijepim riječima, lijepom pričom, napravi strategiju kako, na koji način da priđeš svom djetetu, gdje su najtajni, šta voli, šta ne voli, na koji način da dođeš do njihovog srca. Naravno, prije svega toga, prije bilo kakvih dunjaločkih uzroka, moraš da znaš da dova između tebe i Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju tvoje djece mora da bude moraš počivati dovu za svoju djecu da je Allah subhanahu wa ta'ala upude ima Allah otvori srce nemoj ih zaboraviti u dovi jer Allah je taj koji upućuje kako smo malo prije spomenuli kuranski ajet a nakon toga da uzmeš dunjalučke uzroke kažem na lijep način greške koje su bile, bile to je prošlo nemoj se opterećavati ima malo afat ono što je bilo to je prošlo ono što će biti mi ne znamo bori se sada za ovaj trenutak za ove ovaj dane u kojima živiš da uložiš trud jer zapamti Allah će te pitati za trud će te pitati za uspjeh tvoga za, za tvoj uspjeh Allah te neće pitati hoće li tvoje dijete biti musliman ili ne neće te Allah to pitati na svim danu jer se dešavalo da Nuh, ali i sam kao poslanik njegov dite nevjernik. Neće ga Allah pitati na takav način za njegovog sina. Ali će da Allah pitati za trud, koliko se truda iz noja prolio i uložio da bi izvao svoju djecu na salamet, da im, da im pojasniš ko je njegov gospodar, šta trebaju da budi, kako, na koji način da se ponašaju, na koji način da obožavaju svoga gospodara. To je ono što će Allah subhanahu wa ta'ala pitati. I naravno, u kući kao gazda, moraš voditi računa da se ne čini otvoreni grijesi, ne, možemo dozvo, ne može se dozvoliti, ne može se dozvoliti da se čini harami od bluda, alkohola i tako dalje. To je tvoje, to je tvoja država, tvoja kuća, četiri zida, tu ti niko ne može doći i uspostavljati red. Ima svako pravo u svojoj kući da radi što hoće. Ti u svojoj kući imaš pravo da uspostavljaš red koji Allah subhanahu wa ta'ala od tebe zahtijeva. Što nam savjetujete kod izbora bračnog druga? Ako može malo duže odzvati. Pa bojimo se da tu će to odgledavati. Podugačko pitanje, ali ima vjerojatno ljudi koji preče da pričaju oko toga pa. Dobro. Dobro. Neka nam halali, brate i sestra, kome se sradi. E, spomenuli ste primjer da mnogi očevi nisu poljubili svoju djecu. Vidimo drugu krajnost kod odgoja djece. Često onima koji ih puno maze i na kraju dobiju razmaženu djecu. Braćo i sestre, i sami vjera sredini. Allahu poslanik sallallahu alihi sallam je na ovakav način prilazio djeci kako smo spomenuli. Ali, s druge strane, da se desi u određenoj situaciji da prekriši Allahov propis ili nemoralno se počnu ponašati postoje sankcije postoji i žešća priča u smislu zastrašivanja ili u smislu nekih kazni pa čak na kraju krajeva Allahu poslanik sallallahu alejhi recimo po pitanju namaza je rekao muru evladikum bis salati li seba odribu Ali Ali Aš, naredite svoj djeci da obavlje namaz kad već budu imali 7 godina, a kad budu imala djeca 10 godina, ako ne budu htjeli da obavlje namaz, onda nije problem da ih i udarite. Podrazumijeva se, pazite, udarac koji neće oštetiti kost, niti ostaviti posljedice na tijelu. To je znači simboličan jedan, jed, simbolična jedna vrsta udarca koja nekida tkivo, koja ne ostavlja traga na tkivu, na tijelu, i naravno ne lomi kosti. Tako da to dijete boli odnosno na njegovog roditelja i islam i to poznaje. Ali čovjek osnova je kažemo opet vraćamo se na osnovu lijepo ponašanje lijepo obhođenje to je temelj to je osnova pa ako se od te osnove 1%, 2% desi situacija da čovjek treba zagalamiti, da čovjek treba naružiti dijete ili ukor ili kaznu i tako dalje onda to naravno ona je potrebno jer vidjet ćete nema odgoja bez zabrane i naredbi kroz Kur'an odgoj Allah subhanahu wa ta'ala nas kao robov odgaja naredba i zabrana uradi ovo nemoj raditi ovo i bez ograničenja braći moja draga i sestre nema ni kuće nema ni porodice nema ni države Mora i postojati ograničenja, mora se znati šta je dozvoljeno, mora se znati šta je zabranjeno. Prekorači se. Zabrana, postoje sankcije i kazne. Uradi se što je dozvoljeno, pohvalno, dobija se nagrada. I to je metod koji koristi Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam. I to je uopće poznata stvar u islamskoj pedagogiji također. Da, metod nagrade i kazne mora postojati, a Allah najbolje zna. Neka Allah nagradi sve predavače, a ova emisija je šlag na tortu. Puno salama za vas u studiju i da vas Allah nagradi dženetom. Teme smo veoma interesantne, samo nastavite ovako dalje. Spomenuo u tog predavanja e, podjelu imovine. Dijeli se imovina tek nakon smrti gazde. Tako glasi pitanje. Jeste, imovina se dijeli nakon smrti vlasnika odnosno čovjeka ili pak žene, njegova imovina koju on ima nakon smrti. Ali sam ja govorio o hibi, a to je daru. Daru koji čovjek recimo pokloni, uči neku uslugu. E, halte. Učini nešto za dobrobit svoga djeteta tokom svoga života. Pa imate čovjeka, hoće da da jednom djetetu, recimo, 10.000 maraka da ga pomognem kupovini kuće, šta ja znam stana. Mi kažemo, nije dozvoljeno da jednom pomogniš, a da drugom ne pomogniš. Moraš pomoći za vrijeme svog života. O tome smo pričali. O tome smo pričali. To je hiba i djaltije. Dar. Poklon. Ne možeš jednom djetetu pokloniti jedno, nešto, a drugome ne pokloniti. Tu nema činjenja nasilja ne mogu se izdvajati djeca odnosno na drugu, kao što često puta imamo slučaj, nažalost, djece povrijedi roditelja i onda čak ga zapriči od nasljedstva, a da ne govorimo šta bude tokom života, gdje čini dobro jednom ili dvome djeci, a ostalo djecu zapostavi i onda je to razdor i belaj u familiji godinama i možda će pomrijeti svi iz te generacije, a neće se pomiriti i nikada neće biti čista im srca. O tome smo pričali. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا Koliki je vremenski razmak između dvije posjete roditeljima od strane njihove udate čerke? Učenjaci kažu po ovom pitanju da se stvar vraća na adet, na običaj. i shodno naravno mogućnostima muža shodno mogućnostima muža da imate situaciju recimo da je u adetu običaju da žena ode sedmično jedan put ako žive u istom možda selu ili recimo u istom gradu i to ne predstavlja neko pretrećenje tako imate situaciju da je shodno razdavljeni možda običaj da u 15 dana čovjek ode sa ženom ili žena dodije svojoj rodbini ili pak možda neko ko je ko živi u Sarajevu a ženi, žena rodbina možda u Tuzli ili nekom u Mostaru na primjer možemo reći da je običaj možda i 20 dana ili pa čak i mjesec dana i tako dalje. Kažemo stvar se vraća na običaj, na adet i zaista treba se čovjek bojati Allah subhanahu ta'ala za ženu na takav jedan način da ne čini nasilje kao što često puta se dešava nažalost takve neke stvari pa žena, žena zapostavi svoju rodbinu i ne odlazi joj i onda se kidaju na takav način rodbinske veze a pa Allah najbolje zna jedna sestra je otišla sa mužem u kovinu i tamo je platila nešto a ta stvar je za 1 euro skuplja kad su izračunali kući ostali su dužni 1 euro prodavačicu šta da rade sada obaveza biva, obaveza biva da kad god čovjek zakinje nekoga, da nadoknadi tu štetu. Osnova je Kur'anski ajet wala tufsidu fil ardi ba'di islahiha. Ne možeš da činiš fesad na zemlji nakon što je uspostavljen red. Od da gdje god pokvariš ili zakinješ nekoga, bilo materijalno, bilo moralno, ima da nadoknadiš tu štetu. Ako je moralno, ima da se halalite, a ako je materijalno, ima da se nadoknadi ta šteta. E sada postoje dvije situacije. Da čovjek zna koga je, od koga je uzeo nešto, bilo znači namirno ili na, nenamirno. U ovom slučaju riječ nenamirno znači. E, ako se radi o situaciji da čovjek zna kome je dužan i u mogućnosti da dođe do te osobe ili do te prodavnice i da vrati tu stvar, biva mu obaveza da ode i da vrati. To je prva situacija. Druga situacija je da čovjek zna da nekoga zaklimo na neki način, bilo namjerno ili nenamjerno, ali nema mogućnosti da to, ura, da to vrati. Onda, kažu islamski učenjaci, to što je zakinuo će podijeliti na ime sadake, na ime to čovjeka te osobe koju je zakinuo. Da sevap ima ta osoba, jer nije u mogućnosti, možda je taj čovjek umro, možda taj čovjek negdje živi u nekoj zemlji gdje ne može doći do njega da mu vrati onda će ušudiriti sadaku tu svotu novca taj imetak a, i sevab od te sadake će taj čovjek za koga si nas, e, nanijetio. Na sudnjem danu kad Allah proživi, imaš opravdanje, kažeš, gospodaru, ja sam vratio na takav način sevab od toga da uzme on. Na takav jedan način islamski učenjaci govore. Oto da biva obaveza, dragi moji brate, i cijenjena sestro, da taj jedan dolar, da taj jedan dolar, koja si ostala, koji ste ostali dužni prodavaču, da vratite, ako ste u mogućnosti, ako niste, onda dajte to sadake, na kako smo to pojasnili prethodno. A Allah najbolje zna. Postoje neki propis vezan za ostanak žene u kući i njeno neizlaženje poslije porođaja u dužinu od 40 dana. Nigde nema u hadithu Allahu poslanika sallallahu alihi ve sellem da žena mora nakon porođaja provesti 40 dana u svojoj kući. Ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alihi ve sellem jeste pitanje post perioda koji zove nifas koji može biti najmanje nema ograničen broj dana, može biti dan, dva, pet, sedam dana, a najveći broj je 40 dana. A striktno boravak u kući, da ne smije da izlazi, ne, to nije došlo sunnet Allah poslanika sa sebe, moguće da se radi o zabuni e, gdje je propis neizlaska iz kuće vezan za ženu koju čovjek umri, koju čovjek umri ali to je drugo, drugo pitanje, a Allah najbolje zna. Danas je aktualan trend pokonosti muža prema ženim. Neke žene se, nažalost, izdižu, zahtijevaju da ti njoj budeš pokoran i muškarci smo onda u teškoj situaciji. Šta reći nam? Osnovati udruženje za zaštitu muških prava, ako se radi o, sigurno da ima da ima i druge krajnosti mada moje lično mišljenje da više daleko više ima nasilja prema ženi nego što ima nasilje žena prema muškarcima. Ali ako se neko osjeća ugrožen od muškaraca na ovakav jedan način, nema sumnje, e, nema sumnje da i zato Allah subhanahu wa ta'ala propisao lijek i to je ono što se zove jedno šuzi, naćete u surin Nisa, kako Allah subhanahu wa ta'ala liječi taj problem kod svojih robova. Da je pitanje nušuza sljedeći nušuz u arabskom jeziku dolazi od riječi nešteze što znači uzdiše. A to je da žena počne da se uzdiže iznad čovjeka i počne ga kao gledati od ozgo. Od ozgo da ona počne dominirati njim. A osnova je u Kur'anu da čovjek dominira nad ženom. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Muškarci imaju prednost nad ženama, takav je propis u Kur'anu. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže Voli rijale alaihinne daraže Da muškarci su stariji za jedan stepen odnosno na žene I to je priroda koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kod muškarca I to je prilika, no, priroda koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kod žene. I žena to tako doživljava i muškarac također E kad se desi da počnu mijenjati prirode Pa počne da, žena se, da se žena oziže iznad čovjeka Onda Allah subhanahu wa ta'ala naredio da savjet čovjek treba da posavjetuje ženu na lijep način. Pa ako ne pije vode, onda postoje drugi način odvajanje u postelji. Da čovjek se okrene od svoje žene i da se sustegne na takav način u postelji. I treći način, ako i to ne pije vode i to ne urodi plodom, Allah subhanahu wa ta'ala je tek tada nakon toga svega, nakon isprobanih metoda od savjeta, lijepi, riči, odvajanje od postelji i tako dalje, onda je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da čovjek udari ženu, ali to podrazumijeva kako smo rekli, udarac koji ne lomi kosti niti ostavlja e, tragove na tkivu, jer je to više bol psijički koji žena doživi, jedan vid poniženja ili odgojni metod koji Allah subhanahu wa ta'ala propisao na takav jedan način ne kao što se dešava nažalost i se dešavaju tu se čitave tuče svađe i na takav jedan način da često puta na masilofacijalnoj hirurgiji završi žena zato što je čovjek prebije i mi zaista danas naše čitavo društvo se susreće sa ogromnim problemom gdje se čini veliko nasilje ženama gdje se čini onaj, gdje dolazi do pravih fizičkih obračuna ali nažalost u svom tome najviše djeca bivaju istromirana i onda imamo gdje su psički imamo porodice nezdrave i tako dalje kao što je kažemo opće poznata, opće poznata stvar. Tako da žena normalno mora se pokorava <laughs> mužu hadisi Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam po tom pitanju su mnogobrojni nažalost često puta se uvijek potencira pokornost žene prema mužu, žene prema mužu, žene prema mužu. I onda kad se desi ovako možda jedno predavanje gdje pokušavamo govoriti o poslaniku slovo kao mužu, kao ocu i tako dalje, onda se odmah muškarci osjećaju kao ugroženi. Ali eto, nadam se da smo razumijeli ovo pitanje, a Allah najbolje zna. Još najmanje desetak ima pitanja, poštene slušatelje, međutim mi ćemo evo, još jedno za kraj večerašnje emisije, a možda ova uspijemo i u nekim narednim emisijama odgovoriti na ova pitanja. Ovo je pitanje pristiglo iz Njemačke. Kako da postigne više strpljivosti, to jeste sabura, insan kao insan uvijek prijetjera, pa se onda pokaje, ali uvijek griješi. Ovo je pitanje vezano za brak. Sabur neće doći osim sa dobrim. Zapamtite to, draga moja braća i sestra. Gdje god se nađe kod čovjeka sabur, strpljivost, iz takve situacije čovjek će izaći mudar izaći pravedan sabran i tako dalje i tako dalje mnogobrojne su koristi sabura strpljivosti oto da Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna mahu sabiruna ajrahum bidayri hisab strpljivima strpljivima će Allah subhanahu wa ta'ala dati nagrade pazite nagrade koje nemaju ograničenja I dajte mi u Kur'anu da je došla nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je došla nagrada za sabor. Za strpljive u bilo kom segmentu. Bilo u pitanju iskušenja, smrt bližnji, rodbin, e, smrt bližnji, bolest, razne vrste iskušenja koje se čovjek susreći na ovome svijetu, međuljudski odnosi, relacije i tako dalje i tako dalje. Sve to zahtjeva sabut, jer ovaj dunjalog je težak. Draga braći i sestre, ovaj život nije lahak. I ne može se lahko doći do ženeta. To zahtijeva sabur. Eh, kad je to tako, onda zna se desiti da čovjek padne, ali uvijek se može čovjek dići. Ne treba čovjek da gubi nadu. Ne znači to da neće doći period kada će ojačati svoj sabur sa ibadetom, sa shvatanjem vjerije, sa znanjem i tako dalje i tako dalje iz te stvari koje kod čovjeka kod čovjeka pojačavaju tu osobinu strpljivosti a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna Poštovani slušatelji i ovo je bilo zadnje pitanje večeras je s nama bio profesor Sami Ravdić tema je bila odnos poslanika prema svojoj porodci za kraj Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, Ne możesz być dyskretną bez Islamu. Człowiecie, już nie kasno. Już ci serce kuca. Pokaż mi. Thank you. se. upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله